serugo inarugo namwe baregwa sanga isanganiro usangire ikiyago ufise icyo twunganira twakure kuri mirongo ibiri na zine mirongo itandatu na zitandatu ubusa rimwe Niriwe njuti bakunzi radio isanganiro aho muri hose kaze mukurikirane ikiganiro isangano ry'imiryango cuno munsi mugiye guteramana nanje Aproni dusabe mu buhinga bw'ivyuma ni Serafine Hakizimana ariko atuma amajwi abashikira tankomanzi Hewe washitse aha ni kwisanganira uko umwaka utashe amashuri yisumbuye araramura imikangara aho iyo mikangara ironka impapuro z'umutsindo zemeza ko bahije amashuri yisumbuye ndetse n'abagira amahirwe bakabandanya za kaminuza iyo bahejeje si bose bagira amahirwe yo kuronka akazi ibyo bikaba bihagaritse umutima ababyeyi abanyeshuri ubwabo bariko bariga ndetse na leta kuko ariyo mubyeyi wa bose uno musi rero tugiye kurabira hamwe ahanini ukuntu ababyeyi bariko bahangana n'icyo kibazo cy'agashomeri mu bana babo baheje amashuri mu ntumbero yo gufashanya na leta kuko yoyo idahengecanya kuba hafi guharuka ruheje amashuri mu ntumbero yo kurwanya ubushomeri babicishije mu bushikiranganje bw'ugwaruka inkino n'imico kama ubwo abavyeyi baribuka yuko umwana arangije amashuri yisumbuye bakwiye kumuba hafi kugira ikibazo cyo kubura akazi eh, uwo mwana hacikorere ari umwe iyo bariko bahimbaza iminsi mikuru abana babo barangije amashuri yisumbuye baribuka ko ko imbere y'uwo mwana hari byinshi bishobora kumugora kuko ataronse akazi kugira babimufashemwo ntiahereze mu gashomeri hakorwa iki kugira iyo ngorane y'agashomeri yibonekeza ku banyeshuri beje amashuri yisumbuye canke bahereje kaminuza ntici nkokora abariko bariga mu ubutumwa busanzwe kuri mirongo irindwi n'icenda ane na mirongo ibiri abiri na rimwe mu gihe cyose muzuba mufise ibibazo canke mushaka kugira icyo muterereye mu kiganiro cy'uno munsi isanganiro ry'imiryango tudatevye rero twinjire mu kiganiro nyezina aho Adolphe ntibasharira nk'umuvyeyi atubwira igituma banezerwa bagasohora umubyeyi umwana abatizwa cyangwa agira ubundi rubanza rwose yanavutse yanavutse intambwe yose abageze ko bagira umunsi mukuru mm. urumva rero kikagira aho umurera mm-hmm. gushikaha aronka iyo diplome mm. urumva umwana ababona yuko n'indi ntambwe abagize mm-hmm. urumva n'akanyamuneza mu miryango mm. mugabo rero nta yindi ntumbero ni akanyamuneza abantu bafise mu muryango bagira ati dusangire tunezereze umwana aho ni ibintu aba yibonera wenyine ariko nk'iyo minsi ya mikuru ya mbere ntababibona neza mugabo rero yuko turavuga ubu tukavuga na kera ibintu si cyo kimwe we mu ncamake wabivutse umuntu yaraheza hari habuze abigishije kuko jewe nizi ivyo bwigisha mhm. hari amashuri yari yarugawe hari muri 72 ibyo nibisanzwe mugabo no muri iyo minsi nyene muri iyo minsi nabaheza kaminuza mm -hmm. nibyo bibuka nk'abatama tungana baribuka bahejeje kaminuza mm-hmm. yuko yaheza ikontake y'imodokari bakayimusanze ahejeje gusoma igitabo mm-hmm. ahejeje kugira memoire nawe za ngo basohoka amapikipiki ari y'amashuri yego mm-hmm. baca bamubwira bati genda hanaka urumva nta n'umwanya wahaba rwose ntawashomera abantu bari bakiri bake leta yari igikeneye abakozi benshi kandi b'incabwenge mugabo rero urabibona ubu kandi icyo genda kubwira n'ibintu byari bikiriho mm-hmm. hariho ibintu eh, ugashobora kuronka kumahera make ibintu ugira umunsi mukuru umwana mm-hmm. kandi nta bintu bihanitse twari bwabone bigugwa aya n'aya n'aya twagira ibintu byacu by'ikirundi nyine mm-hmm. nka jewe ndabizi aho naheza yabigenga mm. uraza amahera bitwara mhm. aho rero je nakugira ati jewe nta munsi mukunda bagirira mhm. ndamugurira iyo mpuzu akayambara kumbure muhira mu rugo mhm. ngahindura gatoni kuri rasiyo ngagira aho utuntu tutahora tugira mhm. ngagira ahantu gatonya mhm. aho gafana nka be na bene wabo mugabo ibyo gutumira abantu ngo nibaze bantumire nti umunsi mukuru mu wabaye yego mm-hmm. ruvuga uti umunsi mukuru akwiye ariko tugeguze mu gukoresha amahera menshi cyangwa gukoresha uburyo bwinshi kubera imbere umwana ashobora kuja mu gashomeri ababona kubarira ikimba batajewe mm. nuko usanga je ndafisa inshuti z'abantu bifise mm. nkagira ubwo ntabasha baravuga ati abavyeyi bacu basa kutubwira iminsi mikuru ubaba hafi gute muhaba hafi gute Ernest ico nacyo gantu ntakibona wewe murakoze ndi mu Burundi ndi mu Burundi ndabibona ariko rero nk'uko wari ubivuze nagomba se n'uwunganira umushinga ntayo adolphe mhm. ugwaruka twebwe turarukurikirana n'ibyo mhm. turafise aho duhera n'aho tugarukira eh, twebwe atayirukira ibyo bigo byo guharuka nibyo tubahamagarira kujamo mm-hmm. hanyuma tugaheza tukabaganirira tukabigisha kwibesha kwibeshaho nyine rutegeza kwibeshaho ubwo nyine rutazeyinze mm-hmm. eh, hanyuma ku bantu nabo bakigira iyo minsi mikuru nk'uko ubivuze mm-hmm. nakaryo keza ko kugira ngo tubakebure tubakebure kandi eh, tunababwira ko kurabira ku bandi mm. aho kuraba uburyo bafise mm-hmm. aho kuraba ejo umwana abayeho gute eh, mm-hmm. izo rero twahamagara tukabakebura cyane mm-hmm. ikindi nacyo ni uko bamenya yuko ingeso y'urugo ntiyubaka urundi mm. eh, aho umwana nk'uko bari babivuze nibaza ko hagezeho uko ababyeyi aho gutegura iyo minsi mikuru bategurira abana bajeje amashuri kuri uno munsi muje mubitahura abagenzi banyu barabitahura cyangwa tuvuga tuti uno munsi ababyeyi barakibona adolphe yuko kumbure uno munsi umwana umugiriye uwo munsi mukuru ejo ashobora kumenya uti hariho ukundi ko namutekaniriza akadoda kwe mushoferi bwiwe urabona mm. hariho uyu mwana avuze ngo gutera agateka umwana eh. aho gateka sinza jesi numva agateka kariko mm-hmm. agateka umuteye mm-hmm. ni ukugura inzoga abantu bakanywa mm. cyangwa agateka umutera mm-hmm. ni ngo ne kuko ibyo by'inzoga byo uwo munsi mukuru urahera uwo munsi nyine no kuziganiriza no kubavuza uti turajya kubishikira mm. umwana ubwa mbere uri kumuganiriza ntatekane rero tugiye kuganira n'umubyeyi wawe hanyuma rero ababyeyi ntibabyumve aho gateka bavuga ntibahave basanga bariko bagira ngo banejeje umwana kumbe nabo bariko baranega n'umuryango wose umwana yobazi ni iyi ntuzi azi gutwara umuduga vyose eh, cyangwa ukamuziganiriza akiga uwo muduga akiga iyo pikipiki nk'abo twavuze muri itabo bababwira mu agronome bazi ko acamuha ipikipiki eh. akiga nk'iyo pikipiki ukamufasha akaronka nk'iyo perimi mm. kuko niyaronka ako kazi azorusha amahigwe wa undi atabyize eh, tukiri ngaho nyine mubyeyi adolphe hari umubyeyi yavuze ngo itwa virgin nawe kandi nkawe mm. ngo ngo none ngo ngarakubaze wowe umubyeyi kandi mm. ngo none ngo bahebe kwigisha abana ngo ngo canke eh, ngo twitanga kubigisha ngo baheza ntibaronke akazi mwakaruka kubigisha ngo ngo ko twitanga tubigisha baheza ntibaronka akazi none ko ko tuvuze ngo abana baheza bataronka bataronka akazi baja mu gashomeri mm. umuvyeyi abajije ngo ngo bahebe kwigisha abana oya ibyo ntibibaho mm. ntidushobora kurera kwigisha abana mbega ishuri umuntu avuga ngo yahejeje amashuri ryari mhm. njye ariko aranyigisha mhm. yahejeje kaminuza abura icyo akora n'umwana w'umukene yambariye ati jebu ntunzwe n'inkoko Mm-hmm. arorora inkoko akarora ziriya nkoko zamutoye z'inyama mm. azorora nk'iminsi mikenya gusa amezi atatane mm. akaja ashora akaja azana izindi ati muto je sinja kurondera akazuba mm-hmm. nanje ndagaha abandi uh, ubwo nta bana bafise ingorano no munsi baheje amashure ugasanga abavyeyi bavuga baca nka yanka yavyira muci ngo ndahejeje ngo hasigaye ngaho umwungere ugasanga umwana ahede amashuri ntasuye kumugurira n'akarato ntasuye kumugurira agahuzu ngo yamuga amashuri ngo aho nyene ngo umwanya nataye ngo ndiko ibyo ntibihari nivyo vyeze wanashaka mhm. nivyo vyeze mugabo si benshi mm. ibyiza si benshi babigira uko mhm. nta mubyeyi n'umwe atababazwa nuko umwana wiwe yagerageje gusomesha akamushyira mu ishuri mhm. none abonye yuko eh, ataho yigejeje kandi yitwa ngo amashuri nk'uko adolphe yari abivuze ngo ati ntibayaheza mhm. mugabo yari ageze aho yokoresheje agapapuro amaze gushika ko mhm. kugira ngo kamusahirize mm. icyo ni cya mbere kigira kabiri kuva agitangura kwandika rwa rudome a mm. gushika umunsi avuga za ndimi z'abanyamahanga mm-hmm. akarongora urupapuro rw'umutsindo mm. iryo ni iteka umubyeyi yishimira wenyine ndetse umubyeyi niwe yowe kwishimirije agira ati ubu nateye igisi nagishikanye mm-hmm. ku mwana nawe ni kubera uburyo buke mm-hmm. eh, amikoro yabaye make ariko turizigira neza yuko buke buke eh, bizotora bigakomera cyane mm-hmm. ariko ntikibuza ko umuntu naho yaba eh, ava kure mm-hmm. tumushikira tukamuhereza izo nyigisho inyigisho n'ubu haheruka kubihiganwa eh, ry'abagize imigambi myiza gusumba abandi Eh, ni uko nyine kubera ubu ngorane z'uburyo mm. eh, abantu bashika cumi barashoboye kugira amahirwe ni abanyeshuri nabo bahejeje amashuri bari mu eh, gashomeri bari mu gashomeri mm. urumva rero abagize amahirwe bazoshobora kuronka hamwe na Ernest yaje aserukira ubushikiranganje bw'ugwaruka inkino n'imito kama imbere yuko tubandanye bikurikira twumvirize aka karirimbo eh, muri iyi gihe ngo ari ingorane ngo kuba ku isi no gushinyiriza kumbura yabwiye umwana atashoboye kubandanya amashuri neza cyangwa ngo abikore neza ariko uno munsi ko tuvugana ku mwana yashoboye kuba mu ishuri akiga akarangiza amashuri ariko uno munsi bikaba bimeze ukuntu atakironka akazi yipfuza cyangwa ibyo yigiye ugasanga basigaye mu kibazo yaba umubyeyi canke we canke leta nayo nyine akavuga ati ikibazo tukibemwo gute rero muri aka kanya tukibandanya n'ikiganiro reka mbanze mm, nsome ubutumwa bw'uyu mugiyome kandi aravuze ngo yavuze ko icyo yashikirije umubyeyi Adolphe ngo nguko ikimidura canke amamoto ngo habura uburyo mm? ngo barasha no kubimenya bakabyiga ngo ariko nguge baronke nayo gero gutwara imiduga bakarubura ngo urumva ko hakiri ingorane eh, ico kivuga kwiga Adolphe akaba ashoboye afise ubwo bumenyi afise afise ubwo bumenyi mm. akabugumana nko kujya yagumanye nubwo bundi mm. mugabo urumva nubumusahiritse mm. urumva rero nubwo buryo bwo ashoboye kubyigisha akabyiga hanyuma akaronka icyo gipapuro kimwereka ibyo ni nk'uko nyine yogumana n'iyo diporome yiwe utashikiye muri byinshi mhm. niho n'ibyo uzoronka umenya kubitunganya neza kuko urabibiri yakuye ariko ibyo bintu wose by’ibihanantu bije gutyo uzurabe urabe nk'aba bantu babikuriyemo iyo ababyeyi bamaze kugenda kenshi na kenshi batabateguje abana n'ingoga hari aho usanga no kubungabunga bibagora hmm. ariko uwo mwana yaturondeye umwana wa hariya mu gihugu hagati acamye no kutubungabunga utwo tuntu ego me eh. ego reka tusome ubutumwa bwo kwitwa ngo flora ngo niyongere ngo mu kamenge avuze ngo ikibabaje ngo nuko ngo bobo ugwaruka eh, ngo bobo ugwaruka ngo badashobora kuronka ngo n'uwo mutayi muto muto ngo leta ngo ntinabahe ngo n'agatahe nk'intango cyo tujya kwa Ernest ego murakoze Eh, uyu mwigeme ndamushimiye cyane kuko yitwa eh, fiyore eh, ndamushimiye cyane kuko avuze ikintu gikomeye mm. kandi ugaruka rwose ngo hava nsaba ko gufata nka nkama mm-hmm. inyishu ngirandabahe mm-hmm. naho bitomoye cyane mugani baza ko ndabivuga ko turi ko turabitunganya mm-hmm. ubwa mbere hoho ubushikiranganje bukora imigambi ya leta leta rero yarashyizeho ikigo citwa abeje ni ukuvuga ikigo kijejwe gutanga kumenyereza mhm. ubuzi abantu bahejeje amashuri mm. bafise impapuro eh, z'umutsindo yego mm. urumva rero icyo kigo kiriho kandi kirakora mhm. ku mwaka kiratanga n'imiburiburi abanyeshuri bashika amajana abiri mhm. uburundi bwose bakitaba utegeza kuba ufise ngo ubumenyi ni experience y'imyaka yinjya mm. ntakuragakuraho mm. icyo ni cya mbere ikigira kabiri muri forumu y'urwaruka iheruka kubera igitega mm-hmm. twagize muri uyu mwaka mm-hmm. urwaruka rwarasabye ikintu gikomeye cyane mm-hmm. eh, cyadushyize ku mutima kandi nibaza ko leta zo gikorera ko baravuze bati turasabye yuko umurundi wese afise umushahara yogira icyo aterereye kugira havuke ikigega mhm. ikigega cyogerageza gufasha urwaruka kuronka imitahe mito mito mm. ni ukuvuga eh, kimwe amafondo garanti mm. abantu mm. bashobora gusaba ideni bazo kwishyura bukebuke mhm. mugabe icyo kigega gitanga ayo mafaranga kubera gifise amikoro mu minsi iri imbere nibaza ko wazoronka inyinshi itomuye kuri iki kintu urumva ko leta n'ubundi irajwe ishinga no kugwaruka ruri mu ibarabara ngo kugira icyo rukoze kugira ngo rushobore kuronka ingene kwibeshaho guteza imbere ndetse rugashobora no guteza imbere urundi rwaruka undi yatwandikira ngo yitwa keve mu mugambo ngo mbega leta yubiri kiratekanye ingano ibyo kuravuga kugira ngo ubushomeri buhere mu rwaruka ngo ngo baragowe ngo harakwiye politiki y'akazi ngira yamaze kuronka inyishu kuri ico ubundi uh, avuga ati ngo mwiriwe neza ngo disandrine mwijenda ngo ngo umunsi mukuru wivana n'uburyo ngo ariko ngo nta kamaro ko gusesagura kuko ngo ni hatari ngo umuntu yoyiyunganyamwo ngo ni umugoroba mwiza ngica na kimwe amaze kucishura ko ariko araba batera icyiyumviro hmm. ubundi aravuze ati nimwiriwe mubwire Ernest ko ubushikiranganje barimwo bufasha urwaruka rwamaze kugira amashyirahamwe mu kubaha imitahe mu makomine eh, yose sinzi ko icyo nacyo nyine wakivuze ko ariko hari eh, hamaze kuba bafite amashyirahamwe eh, nabo murababa hafi ariho amakomine atari make bamaze kuronka uwo mutahe mhm. ariko bivana n'abantu utagiye mu ishyirahamwe hamwe n'abandi mm. ngo mwerekane ko muri ku kivi mhm. urumva twebwe ntidushobora kuko turaba amaraporo y'amashyirahamwe mhm. ingenda ariko arakora aho yatanguriye n'ingene yagiye aratera imbere mm. kugira tujye tubasahiriza mm. babera akarorero abantu bose bari muri ako karere mm. eh, amakomine yose y'igihugu ntibishoboka ni ibintu bisaba uburyo bwinshi cyane ariko byongeye igishoboka cyose kirakogwa eh. ego murakoze cyane ndabona umwanya ugomba urangire ariko turacasigaje hafi iminota itandatu ubwo turangiza ikiganiro Eh, muri aka kanya murumva ko ah, abanyeshuri batwandikiye cyangwa ariko batwumviriza murumva ko nawe nyine byerekana ko iki kibazo bakicumva ko hariho ingorane y'umunyeshuri ahejeje ariko rero muri aka kanya nk'uko mm, mwagiye mubitako turashaka muduhe ibintu nyamukuru bikwiye gukoreka na cece n'abavyeyi baterera iki turashaka kuba hafi abo bana bona ho kogwiki ubushikiranganje bamaze gukora abavyeyi dushaka uruhare rwabo muvuge bitatu canke bine bogenda bafishe ku mutwe kugira ejo ikibazo cyo gushomera kibe ikintu kitohanga leta gusa kitohanga wa mwana yaraheje amashuri n'umuvyeyi avuga ati aha naje ndiko ndakora kaze kanangore kwa ku Adolphe Ntibasharira jewe ikintu ca mbere no vuga mm-hmm. cyo gufasha uwo mwana hejeje ishuri mm-hmm. urumva ubwo bushomeri bwiwe mm-hmm. buramubabaza kandi n’ababyeyi barababara ubwa mbere ho abavyeyi bavuga bati ese uyu mwana yo yoronka akazi umwana akabona ko umubyeyi amwumva eh, cyangwa umwana umubyeyi nawe akabona ko umwana nawe amwumva mm. hanyuma baca umugani mu kirundi ngo ntawuterura utinanata mm. kwinanata rero nimba wariyize ukaba warahejeje ntuje ngaho mu nzu ngo urambye mm-hmm. rondera urumva nk'ubu bariko baravuga eh, batubwira ko hariho ibyo bigo by'impunzi mm. bayifise uyoti nkwere ko gatonye ukamenya ikiniki bwaca akakurekera ukayirirwako mhm. urimva ibyo byose nibyo twugira mugaba hanini hanini abavyeyi bakabahimiriza eh bakabahimiriza reka kugenda abandi bari genda wumvirize ndacuja kuyerera ugasanga hari abagenda bakaca bicara nivyo yiza kazovyibagira mm, ngona gafaransa kakibagira kakibagira gasigara ari inzoga gusa zigendera kandi mm. hajya umwana rero nimba utamureze imbere y'igihe mm-hmm. ngo akure akora usabye mm-hmm. ababyeyi bareresha ibikorwa abana babo umwana kurakora kuva ari muto ariko bitabavuna yego bitabavuna hajya nta gukora ibimuvuna eh. arusha araruhuka eh. yego eh. ndazi ko ababyeyi bafise impuhwe mhm. Mhm. reresha abana ibikorwa mhm. kuva umwana akiri muto niyakura bogerageza bakaza barumviriza amakuru bagasoma ibinyamakuru mm-hmm. bakarondera inkuru zo hanze zibereka zibugurura ibyo bakwiye gukora kugira ngo biteze imbere urakoze cyane amazi yazindutse ageze kure aha niho ikiganiro isangano ry'imiryango cy'uno munsi kigarukiye tore ko turabira hamwe ukuntu ababyeyi bariko bahangana n'ikibazo cy'agashomeri ku bana babo baheje amashuri mu ntumbero yo gufashanya na leta eh, Adolphe ntibasharira uwaje nk'umubyeyi hano mu kiganiro ndabukengurira kubona witabye ubutumire yego eh, ndabakenguke nanje no hanyuma nzoza yego eh, murakoze cyane Ernest Nahimana ujidu eh, ibigo by'ugwaruka mu bushikiranganje bw'ugwaruka inyo n'imico kama nawe ndagukenguruka nawe wigoye ukitaba ubutumire bwacu ize ndabashimiye kuko turakenewe akaryo nk'aho kugira ngo tuze turabwira ugwaruka cyo gukora yego eka namwe bwemwe abiteza abiri turabashimiye muri muteramanye nanje Aproni dusabe kuri mikro muhinga bw'ivyuma yari Serafine Hakizimana ari we yari katuma amajwi y'abashikira atankomazi tukaba tubasezeye tubifuriza kubandanya munogerwa n'ibiganiro bya radio isanganiro bikurikira naho ubutaha